Звычайна гукан прыходзіў выканкам з-за паўгадзіны, а то і больш да пачатку работы. Гэта было зручна. Па-першае, дысцыплінавала падначаленых, Хоць калі сакратарка паспрабавала прыходзіць раней за яго, ён забараніў ёй рабіць гэта. Яна павінна з'яўляцца без 5-9, не раней і не пазней. Укан любіў парадак і умеў яго падтрымліваць. Па-другое, такім чынам яму ўдавалася абмінуць большасць кватэрных прасіцеляў, якія падпільноўвалі штодня. Нарэшце, у пустым добраправетраным кабінеце, у вокны якога лезлі галіны каштанаў, хораша думалася, і была магчымасць найлепшым чынам спланаваць свой рабочы дзень. Укан умеў гэта рабіць неяк другія кіраўнікі і меў волю выконваць такія аднадзённыя планы. У панядзелак Семён Парфёнович заспаў. Это яго злавала і смяшыла, калі ён таропка ішоў па абмытых дажджом вуліцах. Такога з ім не здаралася ўжо год два, каб ён праспаў без будильніка без старонняй дапамогі ён мог дакладна ў назначаны час усхапіцца на ногі а тут раптам праспаў до палавіны 9 вінаваты учарашні адпачынак а ўрэшце гэта неблага што арганізм яшчэ здольны атрымліваць такую зарадку і гэтак выключацца разважаў ён ідучы успамінаў чарашні дзень много было прыемнага, асабліва рыбалка. Рэдка каму шанцуе так, і дожчыкі захапіў іх на лузе. А потым, як ён гатаваў разам з дзвюма далікатнымі уважлівымі жанчынамі юшку, пакуль гаспадары ездзілі ў вёску ў краму і рагатаў, расказваючы ім, як зваліўся ў раку Кірыла Шковіч. Жанчыны таксама смяяліся, хоць ярашава жонка сказала, што Кірыла мог зрабіць гэта знарок для смеху. У прыёмнай ужо чакалі людзі. Чалавек 10. Укан прывітаўся, яго адразу абкружылі, таварыш старшыня, Семён Парфёнович, таварыш гукан. Ён спыніўся сярод пакоя, узвышаючыся над самым рослым з наведвальнікаў. Зняў габардзінавую кепку, выцер складзенай у чатыры столкі хусцінкай лоб і шыю, агледзеў прысутных, жадаючы адгадаць, хто з чым. Чакайце! Можаце лічыць мяне бюракратам, кім хочаце, але давайте адразу высветлім нашишы, узаемаадносіны заявляю рашучым па кватэрных пытаннях не прымаю у пятніцу прыёмны дзень калі ласка прашу я два месяцы не магу трапіць да вас крыкнула маладая жанчына ў простай сукенцы з бледным стомленым тварам могло быць згадзіўся гукан справы і выезды двойчы сарвалі мне прыёмны дзень прымалі мае намеснікі, а я хачу да вас. Нела, звярнуўся гукан да сакратаркі. Была гэтая грамадзянка на прыёмах. Маленькая чорненькая Нела заружавелася, нясмела і няўпэўнена адказала: была. Запішыце яе на пятніцу першай на чаргу. І звярнуўся да жанчыны: « Чакаю вас роўна ў 9 жанчына збянтэжылася старшыня добра ведаў вось такіх разлаваных якія ішлі з яўным намерам пакрычаць пасварыцца і умеў улагодзіць іх ці хаця б збіць ваяўнічы запал жанчына пераключылася на нелу каб тая не забылася запісаць яе першай вы таварыш майор наконт дарогі Твар гукану міг пасуравеў, вочы зрабіліся калючымі і глядзелі не на маёра, а міма, як бы шукалі кагосьці другога. Дарогу мімо школы інтэрната закрываем. Вы хочаце, каб дзеці глыталі пыл і газы ад вашых машын? Не будзе. Вам далі праезд. Прывядзіце яго ў парадак. Мост Укан раздражнёно звярнуўся да ўсіх. Мост цераз канаву казе пераскочыць. Праблема бачыце. Што ж мне дзяцей паслаць, каб збудавалі вам гэты мост? Пасаромеліся б гаварыць. Такая часть! Чалавекі два з наведвальнікаў засмяяліся. Таварыш гукан, не рабіце сакрэтаў там, дзе іх няма. Увесь город ведае вашу часть, дзе вы стаіце, куды вы ездзіце, ўсё. Ёсць рашэнне выканкама. Гукан круто павярнуўся да трэцяга наведвальніка інтэлігентнага чалавека в акулярах. Вы? Я, власна кажучы, таксама дамовіліся у пятніцу. У вас што? Я наконт інтэрната, да кушнера, няхай дае прапановы. Укан шукаў вачамі наведвальнікаў, якога магла б быць такая справа, каб усе зразумелі. Так гэта перша чаргова і важна, мы можам і пачакаць. Яго позірк спыніўся на зусім маладым чалавеку амаль юнаку, модна апранутым, светлы касцюм, карычневая сарочка, вузенькі гальштук. Ён стаяў збоку, слухаў размову старшыні гарсавета з наведвальнікамі, і ў вачах яго крыху блізарукіх прыжмураных свяцілася іранічная усмешка. У такіх, што не лезуць назойліва наперад, не заглядваюць лісліва ў вочы і не вельмі нават дамагаюцца прыёму, У іх бываюць самыя цікавыя справы. А вы, таварыш, цераз галовы другіх звярнуўся да яго гукан. Я паказаў на сябе пальцам юнак як бы здзівіўся я хочу прапанаваць новую планіроўку мікрараёна на выселках і ён падняў скрутак ватманскай паперы о зрадаваўся гукан сваю чаргу паказаўшы пальцам на хлопца з гэтага мы і пачнём бо гэта на сённяшні дзень самае галоўнае прашу вас наведвальнікі моўчкі пачціва расступіліся вызваліўшы старшыню са свайго кола і даючы дарогу да дзвярэй кабінетам маладому архітэктару у прыёмнай было ўжо душна а ў кабінеце цудоўны вільготны халадок Зачыніш за сабой дзверы і быццам трапляеш у другі свет. Вокна выходзілі на паўночны бок на ціхую вуліцу. Гукан кіўнуў на доўгі стол. «Э, вось тут рассцілайце свае чарцяжы. Замест кнопак вось гэта ён падняў адзін з круглых падшипнікаў, якія стосам вот так ляжалі на краі стола. Пакуль наведвальнік разгортваў свае праекты, Гукан павесіў у куце на вешалку кепку, заглянуў настольны каляндар, якія справы чакаюць сёння. Потым падышоў да адчыненага акна і доўга любаваўся на каштан. З таго часу, калі загарэліся белыя свечкі кветені, ён з цікавасцю сачыў, як завязваліся, развіваліся, як цяпер растуць плады каштана, маленькія яшчэ зялёныя злезь прыкметнай насечкай. Семён Парфёнович глядзеў на іх, по некалькі разоў на дзень. Гэта супакойвала, давала адпачынак нервам. Хораша настройвала. Але разглядаючы каштаны, ён раптам адчуў трывогу ў душы. Чаму? Ад чаго? Нбы спалохаўшыся, што гэтую трывогу можа пачуць старонні чалавек, старшыня хутка павярнуўся да яго ну, што ў вас Вось тут нічого не тлумачце, я сам. Я малады чалавек зубы з'еў на гэтых планіроўках так то так. гэта у вас что сад для дзяцей з усім комплексам так цікава цікава Ён ступіў да другога ліста да трэцяга. Праект яму спадабаўся. Планіроўка мікрараёна, архітэктура яго не былі падобны на ўсё тое, што яму паказвалі дагэтуль. Абкам і гаркам паставілі задачу зрабіць мікрараён найпрыгажэйшым у горадзе, самым сучасным па архітэктурным вырашэнні і некалькі, бескрылых праектаў ужо былі адхілены. У гэтага, здаецца, нешта ёсць. Уган падышоў да століка, на якім стаялі тры тэлефонныя апараты, патэлефанаваў спачатку галоўнаму архітэктару горада гамбіцкаму, потым свайму намесніку кушніру, які займаўся будаўніцтвам, папрасіў іх зайсці. Кладучы слухаўку спытаў, як ваше прозвішча хто вы маё зноў-таки нібы здзівіўся хлопец і усміхнуўся мабыць падумаў нарэшце вы здагадаліся спытаць пра гэта я студэнт ленинградскага архітэктурнага дыпламанта гэта мой дыпломны праект я вырас на выселках о брат Хе <laughs> -хе, гэта ўжо целлая тэма для романа ведаеш у нас э, мясцовы пісьменнік ёсць шыковіч ведаю я ў школе яшчэ калі вучыўся ён у нас выступаў але яго хлебам не кармі аддай пагаварыць і прыгадалася як учора шыковіч ледь не сапсаваў дзень Хораша было пасля рыбалкі сядзець на верандзе, слухаць, як шуміць дождж і лес, Ён гуканы жанчыны пілі шампанское, шыковічы яраш каньяк. Чорт яго пацягнуў за язык выказацца супраць культу асобы. Цяпер гукан нават не ўпомніў, чаму пачаў гаварыць пра гэта. Вось тады Шковіч і разышоўся. Прыгадаў, як гукан, будучы сакратаром гаркама, прымушаў яго пісаць пісьмы Сталіну. Сабраўся які сход актыў, давай Шковіча, каб ён напісаў прыгожа паэтычна. Дзе яны нашы пісьмы, Семён. Давай калі-небудзь пачытаем некаторыя мясціны з нашай кнігі з першага выдання. Хочаш, пачытаю зараз. Жонка і яраш рашуча супакоілі шумнага гаспадара. Праўда, ён тут жа павярнуўся на жарт. І нават, здаецца, неяк попрасіў у яго гукана прабачэнне. Семёна Парфёновича не пакрыўдзіла п'яная балбатня і напамінак пра яго даўнюю дзейнасць. Не ён адзін так рабіў. Такі быў час, гразіла іншая фамільярнасць, з якой Шковіч казаў гэта. Ён тады ж падумаў, што заўсёды меў рацыю, калі вельмі асцярожна прымаў запрашэнні. Нельга адказнаму работніку хадзіць у госці. Людзі хутка губляюць дыстанцыю. Цяпер, адганяючы непажаданы ўспамін, ён падумаў інакш больш злосным. Зазнаўся няшчасны пісак, распераззаўся. Першы укаціўся ў кабінет гамбіцкі, нізкі, тоўсты з галавою шарам бліскучым ашызым ад частага галення. Ён хадзіў быццам сапраўды катаўся на роліка хутка бесшумна. Таршыні архітэктар моцна паціснуў руку. Маладому калегу свайму кіўнуў галавой, прывітаўся здалёк прывет кухараў, ты ўсё-такі вырашыў патурбаваць семёна парфянавіча. Эх, моладзь, моладзь! І правільна зрабіў, што патурбаваў. Цікавы праект, сказаў гукан. Гамбіцкі пільна паглядзеў на старшыню. Сур'ёзна ён кажа, шчыра ці з іроніяй, з падэсцю. Цікавы але не нашы уплывы семён парфёнович не наш стыль форма заходнія а что по-вашаму на захадзе ў архітэктуры няма нічога цікавага спытаў кухараў не чаму ёсць арыгінальнае рашэнне вельмі своеасаблівыя але ў нас не тыя задачы дарагі мой калега разумееце а? по-мойму галоўная задача каб было прыгожа менш каштавала і людям было зручна жыць а вы просто кансерватор шызы твар гамбіцкага пачырванеў загарэліся маленькія вушы як два пялёсткі гукан засмеяўся о а вы малады ды ранні зубасты это добра і раптам на твар яго як быў паў тень і замарозіў рысы. Але паважайце нас, старых. Мы з Феліксам Янавічам узарвалі заводы ў сорок першым. Мы збудавалі горад нанова, Хіба кепска збудавалі, Гамбійскі сентыментальны чалавек непрыкметна промакнуў насоўкай вочы і надзеў акуляры. Увогуле нічога, увогуле вы чулі? Увогуле! выкрикнуў архітэктар. Добра збудавалі, сказаў гукан. Добра! З ледь прыкметнай усмешкай згадзіўся кухараў. Я паважаю старэйшых. Яны вучаць мяне, але Фелікс Янович выкажаце другія задачы. На захадзе Чехаславакі і ГДР з іх высокай будаўнічай культурай. Хіба ў іх не тыя ж самыя задачы. Вось гэта правільна з гуканавага твару надзвычай багатага на пералівы ценяў святла напалавіну сышоў тень, з верхняй часткі з вачэй. У кабінет увайшоў кушнер, чалавек з маладжавым прыемным тварам з пустым правым рукавом. Падаў усім левую руку і без лішніх слоў пачаў разглядаць праект, пераходзячы ад аднаго ліста да другога. Ну, як будаўнік спытаў гукан, назіраючы за намеснікам з хітрай усмешкай ліха яго ведае для мяне гэта цёмны лес я пакуль на натуры не пабачу не магу зразумець дзе добра дзе дрэнна шчыра і проста прызнаўся кушнер гамбецкі хмыкнуў гукан паківаў галавой яго даўно перастала ўжо здзіўляць шчырасць намесніка яго незвычайная самакрытычнасць Пра сябе і пра другіх ён гаварыў толькі праўду, якой бы яна не была. Чаго не разумеў, не ведаў, не саромеўся прызнацца ні начальства, ні падначаленым. За гэта яго і паважалі і не любілі. А мне гэтая планіроўка падабаецца. Гукан пастукаў пальцамі па першым аркушы. Разгледь гамбіцкі там са сваімі. Сур'ёзна па дэталях, Памажыце, таварышоў э, кухараву. Калі гамбіцкаму не падабаецца, ён пахавае без доўгіх надмагільных прамоў, кінуў кушнер. Іван Фёдорович пакрыўдзіўся архітэктор. А мы вынесем усе праекты на выканкам у тым ліку і гэты. Абмяркуем з удзелам грамадскасці. Выселкі павінны быць прыгажэйшым раёнам, заключыў гукан. У кухарова пры гэтых словах бліснулі вочы, і ён горача падзякаў старшыні гарсавета. Яму, магчыма, больш, чым каму другому хацелася, каб выселкі сталі прыгажэйшым раёнам. Калі скруціўшы чарцяжы кухару выйшаў гукан кіўну услед. Бачылі, якая моладзь расце. Прабіўная, адказаў гамбіцкі. Адукаваная, уздыхнуў кушнер. Гукан пайшоў за свой стол, сеў у крэсла, перагарнуў паперы, выбіраючы якой заняцца ў першую чаргу, спытаў: « Як выхадны правялі. Ездзіў дзяцей праведаць у лагер. Сустрэў хлопцаў з завода, ехалі назад, заехалі ў чайную у вербовічах. І, канешне, выпілі, Ды што, пілі, піва і нейкае пладовае віно пойла. Хто ў нас столькі выпускае такую дрэнь? У іх брыдота. Лепшую гарэл купіць, смешна зборшчыўся кушнер. Нават свае чалавечыя слабасці ён ніколі не хаваў, расказваў пра іх проста і шчыра. Гамбіцкі хмыкнуў, ніяк не мог звыкнуцца з гэтай святой прастатой намесніка. А я працаваў нам творчым работнікам няма калі і адпачыць. Гуканы кушнер не поверылі, што архітэктар сапраўды працаваў, але змаўчалі. Гукан сказаў: « А я так хораша порыбаліў, каля дятлава На такую мясціну натрапіў. А куні дурні, аднаго возьмеш, вядзеш другія следам ідуць, гатовы на берах выскачыць кілограммы чатыры нацягаў. <laughs> А пасля насмяшыў мяне адзін дзівак. Семён парфёнович адкінуўся на спінку крэсла і весела засмяяўся. Далі <laughs> Бог, даўно ўжо не смяяўся так. Шковіч! Яны там у лясніцтве дачу сабе адгрохалі з ярашам. Хроміна жывуць як паны. Дык вось прыйшоўшы ковіч на бераг, п'яненькі безумоўна, сеў на абрыве, бубніў, бубніў нешта і раптам Бог о чураку я гляджу адзі адзін капялюш плыве ледь я я я выцягнуў яго ой задрамаў оказывается чалавек ніколі яшчэ гукан не смяяўся так на службе а Ва ўсякім разе гамбіцкі не чуў, а таму ў першы момант нават разгубіўся. І толькі крыху пазней, калі старшыня выціраў хусцінкай вочы, архітэктар захліпаў смехам дробным перарывістым. Кушнер не засмяяўся зусім. Яму чамусьці не спадабалася гэтая весялосць. Ён сказаў: « Я ніколі не бачыў Шковіча п'яным. І гэтым асек гуканаў смех. Таршыня ў міг замкнуўся, патушыў вочы, сцяў вусны, нахіліўся над сталом, прыгладзіў рэдкія сівыя валасы ну, будзем працаваць гамбіцкі выкаціўся кушнер падышоў да акна і выглядаючы на вуліцу сарваў каштанавы ліст старшыня узлаваўся колькі разоў я прасіў цябе не чапай лісця дурная звычка гэтак ты за лета ўвесь каштан абскубеш увесь не дастану Семён парфёнович кіпеў. Больш чым за год сумеснай працы ён ніяк не мог зразумець. Сапраўды гэты чалавек заўсёды кажа тое, што думае, ці часам робіць гэта дзеля таго, каб паздзекавацца з другіх. Вось як цяпер увесь не дастану. Калі намеснік старшыні гарсавета будзе так скупці зялёныя насаджэнні, Не ведаю, калі мы выканаем рашэнне аб кама. Кушнер засмяяўся. Будзем мець апраўданне, Усю зеляніну папсаваў кушнер. Гукан не адказаў схіліўшы галаву на бок пачаў пісаць рэзалюцыю на нейкай паперы і кушнер зноў выказаў тое што падумаў Мне здаецца шыковіч не насмяшыў цябе асобсаваў настрой чым гукан падняўся цяжка пастарэчаму абапіраючыся на стол руками попрасіў у Іван Фёдорович, давай зоймемся справамі. Кушнер усміхнуўся і бадёра пайшоў да дзвярэй, кінуўшы на хаду. Я еду на будоўлю школы інтэрната. Калі за ім зачыніліся дзверы, Семён Парфёнович нервова прайшоўся па кабінеце, спыніўся перад акном, палюбаваўся на каштан, каб супакоіцца. Лісце хутка псыхала, падымала вострыя зубчыкі ў гору, мяняла колер з ярка-зялёнага на зялёна-матавы, дзесь у верхавіне шамацелі нябачныя птушки, всё як заўсёды, як учора пазаўчора, а спакой не прыходзіў зноў з'явілася трывога ў дышы. Шыкіч не насмяшыў цябе, сапсаваў настрой чым? Сапраўды. Чым? Калі не лічыць крыху шумнай размовы аб культе асобы, Шыкіч паводзіў сябе карэктнай гасцінна. Увогуле ўсё з учарашняга дня, падабаецца і цяпер у вушах стаіць шум дажджу, а ў вачах струмені вады, што льюцца са страхі. У сяродку дачы моцна пахне свежаю сасной, апетытнай юшкай смажанай рыбай. Што яшчэ гаварыў Шкоіч. Ага. Кароткая размова на беразе падпольлі да якой ён потым не вярнуўся нават тады калі подвыпіў что ён сказаў хочу пісаць аповесь дакументальную глянуть глыбей разобраться у чым у чым ён хоча разобраться безумоўна штурхай яго на гэта ярыш ну што ж Няхай разбіраецца. Мачыма яму гукану трымацца за ацэнку, якую ён даў падпольлю 10 год назад і не вельмі трэба цяпер. Упартасць нязгода з іншымі поглядамі была б незразумелай. А увогуле, каб яго воля, Я не дазволіў бы кожнаму пісаку корпацца ў мінулым. Не твоя гэта справа. Пішы пра тое, што бачыш вакол сябе. Быў ты на фронте, пішы пра фронт. А я кіраваў падпольлем. Я і напісаў пра падпольля. Ай, уршце ўсё это глупства, не ў характары шыковіча заглядваць вельмі глыбока, не схувай, да не хопіць пораху. Я ведаю, якая ў цябе глыбіня ахапаеш адны верхі. Табе здаецца, што гэта ты напісаў за мяне кніжку. Няўдзячны чалавек. Што б ты напісаў без маёй партызанскай дзейнасці, без маіх матэрыялаў і расказаў гультай я тебе сілком садзіў за рабочий стол моя кніжка помогла табе стать на ногі не забывай гэтага непрыкметна гульныя думкі набылі конкретную форму вот поведі шковічу успамін про якога чамусьці раздражняў Праўда, Семён Парфёнович стараўся захаваць аб'ектыўнасць, напрыклад, упікнуў самога сябе за тое, што в апошнія гады як бы забыўся на чалавека, які памог яму. Пісьменнікі народ самалюбівы. Трэба было яго прыласкаць. Але такая аб'ектыўнасць мала памагала. Чым больш ён думаў, тым больш расла злосць на гэтага чалавека, бач раскарычаўся. Пісьмы яго прымушалі пісаць, перапрацаваўся, зазнаўся, вось у чым бяда. Гукан не пачуў нават калі ў кабінет увайшоў сакратар выканкама Гарусевіч. Это малады чалавек надзвычай акуратны ва ўсім у адзенні ў справах у захаванні рэжыму жыцця заўсёды з'яўляўся і знікаў бесшумна як цень. Нават гукан, сам педант у жыцці і рабоце, здзіўляўся адкуль у гэтага вясковага хлопца такая звыш акуратнасць. Ідзе самае бурнае пасяджэнне, вырашаюцца важнейшыя пытанні, а ён гарусевич, калі наступае пэўны час, бесшумна знікае і, як стала вядома, у сябе ў кабінеце выпівае шклянку баржому і з'ядае бутарброд, які прыносіць на службу в кішэні. Сакратар пачціва кашлянуў. Гукон нервова ўздрыгнуў, павярнуўся, Ён крыху спалохаўся, бо ведаў, што в апошні час у яго з'явілася старэчая слабасць разважаць самім сабою голас. Як гэта вы заходзіце? Дзверы на ўвесь будынак скрыпяць, адзін вы ўмееце адчыніць іх бесшумна. Вы глыбока задумаліся, Семён Парфёнович. Гарусевич спачувальна ўздыхнуў. Справы, Гукан пільна агледзеў яго. Як заўсёды гарнітур быццам толькі што з-пад праса, чаравікі з-пад аксаміткі чысцільшчыка, і здавалася гэтай жа аксаміткай надраены шчокі пасля галення. Гукан непрыязна падумаў: Убачыць бы хоць раз цябе непаголеным. Вярнуўшыся за стол коротко спытаў, што там у вас, Русевіч сеў крэсла і пачаў даваць паперы на подпіс. Пісьмо ў савет міністраў аб дадатковых асігнаваннях на будаўніцтва прадуктовых крамаў. Згодна пастановы сесіі. Гукан зняў спяра па з ногцямі парушынку, акуратна падпісаў і прамакнуў. Запіска вапкам аб стварэнні новых паркаў подпісаў размашыста не чытаючы адказ у рэдакцыю аб непарадках у пахавальным бюро і на могілках непарадкі на могілках старшыня сумна паківаў галавой чым толькі нам кандрат петрович не прыходзіцца займацца але спачувальна ўздыхнуў гарусевич Гукан прачытаў адказ і не падпісаў, палажыў у бок. А тут нам пішуць. Канадскія турысты выказваюць падзяку за гасціннасць. Група балтыйскіх матросаў хваліць наш горад і асабліва рэстаран. Ну, гэта гумарысты, чартавы дзеці, горад як горад, рэстаран дрэнь трэба нам паслухаць трэст сталовых рэстаран у іншакану спытаў вы бываеце ў рэстаране гарусевіч збянтэжана пачырванеў не што вы семён парфёнович Праўда калі працаваў яшчэ в аддзеле культуры разы два акцёры тэатра зацягнулі Гукан, які любіў свайго сакратара за акуратнасць у рабоце, паглядзеў на яго ў гэты раз зняважліва. Чаму гэта ў нас лічаць крамолай, калі чалавек зайшоў у рэстаран. А калі я просто хачу паабедать культурна, вельмі правільна Семён парфон, Семён парфёнавіч падтрымаў гарусевич гукан стомлена пазяхнуў что «Ну там яшчэ сакратар падаў цэлы стос са шчэпленых аркушаў з надрукаваным на машынцы тэкстам запіска старшыні камісіі па ахове здароўя у аб стане больніц у горадзе і наогул аб усёй нашай медыцыне і скажу вам семён парфёнович по-мойму не аб'ектыўна одно адмоўнае бачыць доктор ярош ярош калі ён пашле гэта вышэй чакай камісіі ну камісій нам баяцца няма чаго добра я пачытаю укан ляпнуў па паперы далоней але чытаць не стаў. Калі сакратар выйшаў, ён зноў падышоў да акна і загледзеўся на свой каштан. Знізу з вуліцы далятаў гоман людзей, шыпенне шын па нагрэтым асфальце. Праз лісце каштану прасвечвалася неба, яснае спякотна, як і многа дзён ужо Гукану зноў успомнілася ўчарашняя дача. Ён адчуў сябе стомленым і падумаў, што было б хораша хоць тыдзень адпачыць у такім вось ціхім лясным лугавым кутку, каб не ехаць ні на якія курорты, дзе спёкай поўна народу могуць людзі арганізаваць сабе адпачынак. А вось ён усё жыццё працуе, хвалюецца. Шыковіч цяпер ляжыць пад соснамі ў гамаку і фантазіруе. Ніхто да яго не просіцца на прыём, не патрабуе выканання плана будаўніцтва. І яраш. Не, яраш на рабоце, хірурга безумоўна работы хапае нічого не скажаш хворыя не могуць чакаць Але навошта яму чарніць тое чаму аддалі столькі сілы і здароўя і ён гукан і сам яраш старшыня не ведаў што напісана у запісцы і чытаць яе не цяпер не хацеў. Баяўся, што яшчэ больш сапсуе настрой. Падумаў: Чаму яраш? Учора ніводнага слова не сказаў пра гэтую запіску. З-за далікатнасці, каб не турбаваць госця службовымі справамі. Ці можа, гэта хітры план разведка праціўніка на якога рыхтуецца наступ з усіх бакоў кніжка ацэнка подполля больніцы але чаму гэты наступ яны вырашылі пачаць цяпер можа пачулі что ці атрымалі моцную падтрымку у от каго і раптам семён парфянович успомніў сакратар гаркама тарасаў неяк у гутарцы сказаў што да вайны ён і шыкіч працавалі в адным раёне уне но ну что старыя сябры але не падобна каб тарасаў мог займацца такімі інтрыгамі. Ты навошта яму? Працуюць яны мірна і дружна без канфліктаў. А нарэшце, Чаму яму здаецца, што запіска яраша нейкі падкоп пад яго старшыню гарсавета. Яраш з суровай крытыкай выступаў на сесі яшчэ гады два назад і крытыка гэтая была на карысць. Міністэрства праявіла большую увагу, адкрыты новыя паліклінікі, будуецца бальніца. Всё-таки каштан супакою. Укан посмяяўся са сваёй трывогі, вярнуўся да стола. Няма калі займацца аналізам пачуццяў ішоў звычайны рабочы дзень старшыні гарсавета. Тэлефонныя званкі, наведвальнікі, паперы, лівень папер. Недзе ўжо ў сярэдзіне дня пазваніў намеснік старшыні абл выканкама мухля. Высвятляў дэталі пераносу гарадской мяжы. Горад рос. Пад канец доўгай тэлефоннай размовы гукан спытаў між іншым: «Слухай Петро Макаровичч хто ў нас назірае за будаўніцтвам прыватных дач Я ведаю, што я займаюся там, дзе адведзены былі участкі под такое будаўніцтва ў загайным. І там парушэнняў колькі хочаш, Але там все-таки ёсць нейкі нагляд. А я маю на ўвазе дачы дзікія, Ну што растуць у других месцах як грывы. Дзе? Ты сам добра ведаеш дзе. Не ведаеш? Рэдка, значыцца, аб'язджаеш свае ўладанні. Што прабілася ў горадзе, каб я гэтак не ведаў, дзе што будуецца. Анархія, а? Не хвалюся я, ну, У дятлаўскім лясніцтве бачыў, якая хароміна вырасла але ярашай шыковіча Я ж не кажу что ім не трэба дача няхай адпачываюць на здароўе хлопцы сапраўды добрыя здольныя але хто ім адводзіў участак лясгас рай выканкам а маюць яны права ага, глядзі брат ведаеш як цяпер прэса выступае супраць прыватнай уласнасці. Каб нас з табой не пагладзілі. Людзі яны разумныя. Але я не сказаў бы, што вельмі разумна з іх боку будаваць такія хоромы сярод лесу. Не адзін десятак кубаметраў. Мае сяброўская парада табе пацікаўся пацікавіся ось вось вось каб не было нечаканасцей ну привет скончыўшы размову гукан задаволена пацёр руки падышоў до акна зноў палюбаваўся на свой каштан Ужо і праз густое лісце у кабінет дыхаў у спякотны летні дзень.